ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا wala msiwaue wana wenu kwa kuogopa maskini sisi tunawaruzuku wao na nyinyi hakika kuwaua hao ni hatia kubwa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila wala msikaribie uzinzi hakika huo ni uchafu na njia mbaya wala taqtulun nafs التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل innahu kana mansura wala msiuwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza isipokuwa kwa haki na aliyeuliwa kwa kudhulumiwa basi tumempa madaraka mrithi wake lakini asipite mpaka katika kuua kwani yeye anasaidiwa ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ولم msiakaribie مالي ya isipokuwa kwa njia iliyo bora mpaka afike utu uzimani na timizeni ahadi kwa hakika ahadi itasailiwa وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا Natimizeni kipimo mpimapo na pimeni kwa mizani zilizo sawa. Hayo ni wema kwenu na hatimaye ndiyo bora. Wala takufu ma laysa laka bihi ilm ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا wala usiyafuate usiyo na ujuzi nayo hakika masikio na macho na moyo hivyo vyote vitasailiwa wala tamshi fil ardi maraha انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا wala usitembee katika ardhi kwa maringo hakika wewe huwezi kuipasua ardhi wala kufikia urefu wa milima kullu dhalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha Haya yote ubaya wake ni wenye kuchukiza kwa Mola wako mlezi. Dhalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا haya ni katika hikma alizokufunulia Mola wako mlezi wala usimweke pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine usije ukatupwa katika jahannam ukilaumiwa na kufurushwa أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً innakum latakuluna qawlan azima, yeye Mola wenu mlezi amekuteulieni wavulana na yeye akawafanya malaika ni banati zake, kwa hakika nyinyi mnasema usemi mkubwa. Allahu akbar, Allahu akbar la kuhusiana riski ya mikononi mwa Mwenyezi Mungu basi haikufaliini kuwaua watoto wenu kwa kuhofu fakiri utaweza kutokea kwani sisi ni wenye kudhamini riski zao na riski zenu hakika kuwaua hao ni dhambi kubwa wala msiukaribie uzinzi kwa kuzingilia sababu zowapelekea uzinzi jambo hilo ni jambo la aibu na uovu usiofichikana na hapa na njia mbovu kama hiyo Wala msiuwe nafsi yoyote ambayo Mwenyezi Mungu ameharimisha kuiua ila kuwa huko kukiwa kwa haki. Kwa kuwa nafsi hiyo inastahiki kuuawa kwa ajili ya kisasi au kuwa ni adhabu ya sharia. Na mwenye kuuliwa kwa kudhulumiwa, sisi tumempa jamaa yake wa karibu haki juu ya yule muwaji kwa kutaka kwa kadhi au liwe kwa kisasi. Lakini naye asipite mpaka katika kuwa akataka kumua mtu mwingine asiyekuwa muaji au kwa kuwaua wawili badala ya mmoja kwani Mwenyezi Mungu amemsaidia huyo kwa kumpa haki ya kisasi au kulipwa fidia basi haimfalii kukiuka mipaka iliyowekwa wala msiyatumie mali ya yatima ila kwa njia iliyo bora kabisa ya kuiamirisha na kuikuza naendeleeni hivyo mpaka huyo mtoto afike umri wa utambuzi kuweza kuendesha mambo yake na akishafika hivyo, basi mkabidhini mali yake na timizeni ahadi zote mlizochukua, kwani Mwenyezi Mungu atamsaili aliyevunja ahadi kwa kuvunja kwake na atamhisabia kwa hayo. Na mnapompimia mushtiri mpimieni vilivyo na pimeni mizani kwa uadilifu, kwani kuweka sawa vipimo na mizani ni bora kwenu kwa hapa duniani, kwa sababu huwaradhibisha watu kufanya nanyi biashara na malipo mazuri zaidi ni akhira. Ewe mtu usifuate maneno wala vitendo vijua, basi usiseme nimesikia na hali hukusikia au najua na hali hujui. Kwani masikio, macho na moyo vyote hivyo sikia kiyama vitamuuliza mtu kwa alivyotenda kwavyo. Wala usitembee katika ardhi kwa kiburi na majivuno Kwani vyovyote utavyofanya huwezi kuipasua ardhi kwa nguvu za mkanyago wako. Na kama utavyokuwa mrefu huwezi kuipita urefu wa milima. Yote hayo yaliyotajwa katika mausio ni mambo mabaya yaliyokatazwa na yanayochusha na kuchukiza kwa Mola wako mlezi. Na hayo ni katika aliyokufunulia Mola wako mlezi katika kujua haki kwa dhati yake na kheri ipate kutendwa. Wala usimfanyie Mwenyezi Mungu kuwa na Mungu mwingine usije kutupwa katika jehanamu kijilaumu na ukilaumiwa, umeangamia na umefurushwa mbali na rehma za Mola wako mlezi. Subhanahu anayachukia wayasemayo makafiri kwamba malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu. Anasema Mola wenu mlezi amekufadhilisheni kuliko mwenyewe kwa kukupeni nyinyi watoto wanaume wenye nguvu na yeye akawafanya malaika ni banati zake kwa mnavyodai. Kwa maneno yenu haya mnazua matusi makubwa.